بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamuadhibu kwa moto wake akharajahu minha atamtoa katika moto huo biimanihi kwa imani yake wa man aqabahu Allah binari akharajahu minha biimanihi fa adkhalahu bihi jannatahu mtu ambaye Allah atamwadhibu kwa moto wake atamtoa katika moto huo kwa sababu ya imani yake kisha amuingize kwa imani hiyo katika pepo yake ikiwa atakufa na imani yake e, na alifanya madhambi ya kuadhibiwa kwa hiyo atamwadhibu kwa moto wake kisha atamtoa katika moto kwa sababu ya imani yake amuingize peponi qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara atakayefanya wizani wa kitu kidogo khairi ataiona khairi hiyo huko siku ya kiyama ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته atamtoa katika moto kwa shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaombea shafaa wale watu wenye madhambi makubwa katika ummati wake mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea shafaa wenye madhambi makubwa katika ummati wake isiyokuwa dhambi ya ushirikina kwa atawaombea shafaa watolewe katika moto watiwe peponi قال الشيخ العباد حفظه الله من ارتكب كبيرة وتاب منها تاب الله عليه ونكفان ذنب كوب ويوت كشا كتبيان ذنبه تاب الله عليه اللهم سمه ومن ارتكب كبيرة ومات من غير توبة فأمره إلى الله na mwenye kufanya dhambi kubwa yoyote akafa bila kutubia fa amruhu ila Allah jambo lake huyo liko kwa Allah inshaa afa anhu Allah akitaka atamsamehe wa inshaa adhabahu na Allah akitaka atamwadhibu kwanza kisha ndiyo amtoe katika moto amwingize peponi huyu ni mtu ambaye amekufa na dhambi kubwa na hajatubia lakini akitubia taba Allahu alayhi Allah humsamehe sasa asipotubia na dhambi hiyo akafa kabla ya kutubia amruhu ila Allah jambo lake liko kwa Allah Allah akitaka atamsamehe hiyo hiyo dhambi kubwa amuingize peponi na akitaka atamwadhibu kwanza halafu amtoe katika adhabu amtii katika pepo kama qala Allahu azza wa jalla inna allaha la yaghfiru an yushraka bih allah hasamehe kufanyiwa ushirikina wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha na anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka kama mtu amekufa na dhambi ya ushirikina huyu hasamehewi sababu hajawacha ushirikina akarudi katika tauhid amekufa nao ushirikina huo huyu ndio hasamehewi lakini akirudi katika tauhidi akirudi katika haki kabla hajafariki huyu anasamehewa qala walladhina yudkhaluna an-nara sinfani wale watakaoingizwa motoni wako sampuli mbili ahaduhuma al kufar moja ya sampuli hizo ni makafiri wa haulai yabqauna fi an-nari abadal abad hao makafiri watabakia katika moto milele la sabila lahum ila alkhuruj minha hawana njia ya kutoka motoni makafiri makafiri wakifa na ukafiri wao hawa watabakia milele motoni la sabila lahum ila alkhuruj minha hawana njia ya kutoka motoni kama qala Allahu azza wa jalla innahu man yushrik billah aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh للظالمين min ansar hakika atakayemshirikisha Allah na vitu vingine Allah amemharamishia pepo na marejeo yake ni moto na washirikina hawana wenye kuwanusuru lidh lidhalimina min ansar washirikina hawana wenye kuwanusuru وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله hasamehe kufanyiwa ushirikina na anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina liman yasha kwa anayemtaka kwa hiyo sampuli ya kwanza ya watakaoingizwa motoni na makafiri hawa watabakia motoni milele wasinfu thani sampuli ya pili katika watakaoingia motoni muslimuna usa ni waislamu wenye kufanya maasi muslimuna usa waislamu wenye maasi wa haulai idha dakhalu an-nara udhibu fiha ala qadri jurmihim hawa watakapoingia motoni wataadhibiwa kwa kiasi cha madhambi yao wa haulai idha dakhalu an-nar عذبوا fiha ala qadri جرمهم thumma yukhrajuna minha hawa wakiingia motoni wataadhibiwa kwa kiasi cha madhambi yao thumma yukhrajuna minha kisha watatolewa motoni bima indahum min aliman wa shafaati shafiin kwa ile imani walionayo kwa sababu wana imani hawa watatolewa motoni waingizwe peponi na pia kwa sababu ya shafaa za wenye kuwaombea shafaa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudkhilu allah ahla aljannati aljannah yudkhilu man yasha'u rahmati Allah atawaingiza watu wa peponi awaingize peponi atamuingiza anayemtaka kwa rehema zake wa yudkhilu ahla an-nari an-nara na watu wa motoni pia atawaingiza motoni thumma yaqul kisha atasema undhuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuhu baada ya kuingiza watu wa motoni motoni kisha atasema Allah subhanahu wa ta'ala angalieni atawaambia malaika angalieni mtakayempata katika moyo wake wizani wa tembe ya khardal khardal inapigiwa mfano kitu kidogo sana yudhrabu bihi almathalu fi sighar upigiwa mfano kitu kidogo hiyo khardal kwa muangalieni mtakayempata katika moyo wake e, wizani wa tembe ya khardal kitu kidogo tu cha iman fa akhrijuhu mtoeni katika moto fayukhrajuna minha humama watatolewa katika moto hali ya kuwa ni makaa hata tamtuhishu eh, qadhumi qadimtuhishu wameteketezwa na moto fayukhrajuna minha humama watatolewa katika moto hali ya kuwa ni makaa qadimtuhishu wameteketezwa na moto fayulqauna fi nahari alhaya au alhaya halafu watatupwa katika mto wa uhai fayambutuna fihi halafu watamea watu hao katika katika mto huo kama tambutul habatu ila janibi sail kama tembe ya, ya, ya nafaka inavyomea karibu na mafuriko ikiwa kuna mto au mafuriko ile tembe ya nafaka inamea ndivyo watakavyomea wale ambao wameshakuwa makaa kwa kutekezwa na moto wakitiwa katika mto huo wa uhai watamea nao warudi katika uhai alam tarauha kaifa takhruju safra multawia sema huioni hiyo tembe ya nafaka uh, vipi inatoka hali ya kuwa njano hali ya kuwa ni nzuri kwa sababu ya kumea ikipata maji ndivyo watakavyomea na kurudi katika uhai hao waislamu wenye maasiya watakavyoteketezwa na moto wakawa makaa halafu roho zao zitarejeshwa kwa kutiwa katika naharul haya mto huo wa uhai hawa ni wale waislamu ambao ni usah ambao bado wana imani na tauhidi katika nyoyo zao alhadith rawahu al-bukhari wa muslim min hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة كلا متومي أنا دوا ينك ككباليوا لكل نبي دعوة مستجابة كلا متومي أنا دوا ينك ككباليوا فتعجل كل نبي دعوته كلا متومي أكهركيش كومب دعاياك وإني اختبأت دعوتي shafaatan liummati yauma alqiyama, mimi niliificha dua yangu kwa ajili ya kuombea shafaa umati wangu siku ya Kiyama. Fahiya nailatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a, shafaa hiyo itapatikana akitaka Allah kwa atakayekufa katika umati wangu hajamshirikisha Allah na kitu chochote. likulli nabiyin da'watun mustajaba mtume anasema kila mtume ana dua yenye kukubaliwa fataajjala kullu nabiyyin da'watahu kila mtume akaharakisha kumuomba Allah dua yake wa inni ihtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawmal qiyama mimi nilificha dua yangu kwa ajili ya kuombea shafa'a ummati wangu siku ya kiyama fahiya na ila shafa'a hiyo au dua hiyo itapatikana insha Allah mamata nitamwombea atakayekufa min ummati katika ummati wangu la yushriku billahi shay'a ambaye hajamshirikisha Allah na kitu chochote yote hii ni fadla za tauhid kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana Allah wa iyyakum minal muwahhidin واحاديث الشفاعه في خروج العصاة من النار متواتره حديث ذا شفاعه kwamba mtume atawaombea shafaa kutoka wale wenye maasi waislamu wenye maasi ya motoni hadithi hizi mutawatira ziko nyingi zimepokewa kwa tawatur hadithi za shafaa kwamba mtume atawaombea shafaa waislamu usati wenye maasi wanaoadhibiwa atawaombea shafaa watolewe katika moto hadithi hizi ni mutawatira wa amma ma jaa min dhikri alkhulud fi an-nar li ba'd al-usah ama hadithi zilizokuja za kutaja kukaa milele motoni kwa baadhi ya waislamu wenye maasi kuna hadithi zimekuja zinaelezea kwamba baadhi ya usati wa muslimun watakaa milele motoni qala آه، آه، الشيخ العباد كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أتكيموا muislamu kwa كسودي jaza yake na malipo yake كامل jahannam وغضب الله عليه الله تمغضبكيا ولعنه ناتملاني وأعد له عذابا عظيما ناتموانداليا عذاب kubwa yoyote atakayemuua muislamu kwa makusudi kwa aya inafahamisha kwamba atakaa milele motoni huyo atakayemuua muislamu kwa makusudi jafajazauhu jahannam khalidan fiha hali ya kukaa milele humo kwa hiyo aya ina inamaanisha hivyo kwamba atakaa milele وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada mwenye kujirusha kutoka katika jabali akaiua nafsi yake yeye atakuwa katika moto wa jahannam yataradda fiha anajiangusha angusha katika huo moto wa jahannam vile vile alivyojirusha katika kutoka katika jabali au katika jumba la ghorofa akajirusha chini katika jahannam ataadhibiwa hivyo hivyo anajirusha rusha mara yuko ndani ya jahannam mara anajitoa mara anajirusha tena hivyo hivyo kama aliyojifanya duniani khalidan mukhalladan fiha hali ya kuwekwa milele katika jahannam abada wa man tahassa summan faqatala nafsahu na mwenye kunywa sumu akaiua nafsi yake fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam sumu yake itakuwa katika mkono wake anainywa katika moto wa jahannam khalidan mukhalladan fiha abada hali ya kuwekwa milele katika jahannam huyo mtu huyo aliyekunywa sumu akajiua mwenyewe waman qatala nafsahu bihadida na mwenye kuiua nafsi yake kwa chuma au kisu au kitu chochote fahadidatuhu fi yadihi chuma hicho kitakuwa katika mkono wake yalja'u biha fi batnihi fi nari jahannam anajipiga kwa chuma hicho kwa tumbo lake katika moto wa jahannam khalidan mukhalladan fiha abada hali ya kuwekwa milele humo kwa hiyo kila aliyejiua nafsi yake alijifunga mabomu kule katika jahannam atajifunga mabomu hayo hayo ajimalize kila mara wa hakadha sasa hadithi inafahamisha kwamba atakaa milele humo muislamu huyo aliyejiua هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الشيخ العباد فإن ذلك الخلود خلود نسبي يراد به طول البقاء hadithi hizi e, kukaa milele huko ni milele ya nisba hukusudiwa urefu wa kukaa sana urefu wa kubakia motoni hii khalidan mukhalladan fiha abada hukusudiwa kukaa sana motoni si kwamba atakaa milele kama makafiri ndio sema hadha khuludun nisbiyun yuradu bihi tulul baqa hukusudiwa kukaa sana kubakia sana mile, e, muda mrefu motoni lakinahu laysa ka khuludil kufar lakini kukaa huko sana si kama kukaa milele kwa makafiri alladhina yubqauna fi nnari ila ghairi nihaya makafiri ambao watabakizwa motoni mpaka isiyo kwa mwisho haina mwisho kukaa kwao motoni makafiri sasa waislamu wenye maasi hawatakaa milele motoni watakaa sana motoni lakini si kwamba watakaa milele motoni kama watakavyokaa makafiri na wanafiki sio hivyo qala li anna kulla dhanbin duna shirki tahta sababu kila dhambi ambayo iko chini ya ushirikina hii iko chini ya kutaka kwa Allah Allah akitaka atamsamehe moja kwa moja na akitaka atamwadhibu kwanza kisha amtoe amtoe katika adhabu amtie katika pepo hii ndiyo hukumu ya muislamu ambaye amekufa kwa dhambi kubwa ambayo si ushirikina na alikufa kabla ya kutubia na dhambi hiyo kwa hiyo hatakaa milele motoni atakuwa muda mrefu lakini tahta mashiatillah Allah akitaka atamsamehe moja kwa moja hata huyo aliyejiua hata huyo aliyejifunga mabomu Allah akitaka atamsamehe moja kwa moja bila kumwadhibu na akitaka atamwadhibu kwanza kwa mabomu hayo ajifunge nayo tena kule katika jahannam kisha halafu atamtoa katika jahannam amtie katika pepo yake هذا بفضل التوحيد هنيك وفضل ذا توحيد أليكفناه كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سميه كفنيو شركين نانا سميه ذنبي إليو تشيني هيو لمن يشاء وانا امتاك قوله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه Allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo akaiandaa nyumba ya milele kwa wale mawalii wake wale wapenzi wake wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhi alkarim na atawakirimu huko peponi kwa kuangalia uso wake mtukufu وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه ابن أبي زيد القيرواني أسمى الله سبحانه وتعالى أمهم ببيبو نبيبو هيو أميياندا هو نيومبا يكوكا مليلي كوالي وبنزواكي وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم na atawakirimu huko peponi kwa kuangalia uso wake mtukufu lilladhina ahsanul husna wa ziada wenye kufanya mema watapata pepo na ziada ambayo ndiyo kuangalia uso wa Allah mtukufu wa hiya allati ahbata minha adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardhi pepo hiyo ndiyo ambayo alimshukisha nabii Adam mtume wake Adam na khalifa wake kwenye ardhi yake alimshukisha kutoka peponi kumrudisha katika ardhi yake bima sabaka fi sabiqi ilmihi kwa yale yaliyotangulia katika elimu yake iliyotangulia ameshakadiria hivyo ameshakadiria hivyo kabla ya kumuumba nabii Adam tayari ameshakadiria kwamba nabii Adam atakuwa peponi kisha atafanya kosa ateremshwe duniani wa khalaqa nara na pia Allah ameumba moto fa'addaha dara khuludin liman kafara bih wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi Allah ameumba moto akauandaa moto kuwa ni nyumba ya milele ya mwenye kumkufuru na akakufuru aya zake na vitabu vyake na mitume wake waja'alahum mahjubina an ru'yatihi akawajalia hao makafiri ni wenye kuzuiwa kumwona makafiri hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala kule e, akhirah waumini watakoingia peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala na neema kubwa katika starehe kubwa watakazozipata waumini ni kumwona Allah subhanahu wa ta'ala lakini makafiri watazuiliwa kumwona Allah subhanahu wa ta'ala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 Allah amewaandalia mabustani ambayo hupita mbele hali ya kukaa milele humo dhalika alfawzul adhim huko ndiko kufuzu kukubwa wa qawluhu ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin kimbilieni kwenye maghfira ya Mola wenu na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi imeandaliwa kwa wenye kumcha Allah وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله kimbilieni kwenye maghfira ya Mola wenu na pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi pepo hiyo imeandaliwa kwa wale wenye kumwamini Allah na, na mitume wake ومن الآيات التي fiha i'dadu nari liauliyaihi ni katika aya ambazo zina kuandaliwa moto kwa maadui wake Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء Allah atawadhibu wanafiki wanaume na wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake wenye kumdhania vibaya Allah alaihim dairatu saa sau wana wao adhabu ya dhana hiyo mbaya kwa Allah waghadhiba Allahu alaihim Allah atao amewaghadhibikia walaanahum na amewalani wa aadda lahum jahannam na amewaandalia jahannam wasaat masira na jahannam ni mbaya marejeo yake وقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقبيني موتو أمباو أمياندلي وكما كافيري وقوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقبيني موتو أمباو كنزاك نواتو نماوي أمياندلي وكما كافيري موتو هو ويدل من السنة لكون الجنة والنار موجودتين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف دليل كتك حديثي يقوى بيبو نموتو زيبو سسايفي زمشاومبوا دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك thumma raainaka kakata tumekuona ukichukua kitu hapo hapo katika makamu yako ulivyosimama kisha tukakuona unarudi nyuma qala sallallahu alayhi wasallam inni raaytu aljanna fatanawaltu unquda mimi niliona pepo nikawa ninashika mkole wa zabibu walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya lau ningepata mkoli huo wa zabibu mngekula katika zabibu hizo ma baqiyati dunia muda wa kubakia dunia wa uritu nara kisha nikaonyeshwa moto falam ara mandharan kal yaumi qattu afdha sijaona mandhar kama hii leo nilivyoona sijaona kabisa mandhar mabaya sura mbaya kama niliyoiona leo sura hiyo ya moto wara wa uritu nara nimeoneshwa moto falam ara mandharan kalyaumi qattu afdha sijaona mandhar mabaya kabisa kama nilivyoona leo nilivyoona mandhari ya moto waraaitu akthara ahli an-nisa nikawaona watu wengi walio motoni ni wanawake waraaitu akthara ahli an-nisa nikawaona wengi walio motoni ni wanawake alhaditha rawahu al-bukhari wa muslim قال الشيخ العباد واما ما جاء عن بعض المبتدع hii hadithi hii ni ndefu eh hadithi hii ni ndefu Sheikh amesema mukhtasari wake lakini mmoja e, Mtume sallam katika hutuba zake za Eid baada ya kutoa hutuba al-Eid kwa wanaume kisha akawafuata wanawake waliohudhuria pia katika sala ya Eid akatoa kalima hili la kuonesha kwamba alioneshwa moto akawaona wengi walio motoni ni wanawake mmoja katika wanawake wale akamuuliza mtume lima ya rasulallah kwa nini wanawake wengi ndio watakaokuwa motoni mtume sallam akaelezea sababu zake akasema tukthirna lana wa takfurna alashir nyinyi mwakithirisha lana mwalaani laani sana mkiwa majumbani mwenu mwalaani sana mpaka watoto wenu pia mwalaani watakfurna alashir na mnamkufuru mume kila mume anavyofanya sivyo ah, leo unataka kuku kuku huyu ah basi mbona umeleta kuku mbona hakuna nani sijui ah, kuku basi ataka na juisi huyu bwana ataka juisi ili sijui ya nini sijui mango sijui kisugani sijui guava eh inaitwa nini guava haya haya guava hii guava hii ah mbona ukuleta hii nani ile Itojaje sijui juisi gani ile eh ndio hayo takfurna ashir kwa wanawake akawapa kalima hilo kuonesha wawache mambo hayo ha, hawa ni wanawake waliokuwa katika zama sikwambii sasa hivi eh hawa ni masahaba sahabiyat ndio walioambiwa hivi je hawa wetu wa sasa hamjafahamu ha wetu wa sasa ni zaidi eh ha wetu wa sasa ni zaidi nataka gari ah sina uwezo wa gari fanya uwezo basi fanya kitu ufanye nenda kakope akope ununue gari ah sina kazi nao gari ya nini ah gari nende wapi ah sema wewe tunde wapi gari hiyo si matatu ziko hapa tukutuku zipo hizo za shilingi 50 zipo واما ما جاء عن بعض المبتدعه كالمعتزله من انهم لا تخ لا تخلقان الى يوم القيامه au illa يوم القيامه maneno yaliyokuja kwa baadhi ya mubtadi'a kama mu'tazila mu'tazila wao wanasema pepo na moto hazijaumbwa hazitaumbwa isipokuwa siku ya kiyama wanasema hivyo mu'tazila katika itikadi zao potofu wanasema pepo na moto la tukhlaqani illa yawm alqiyama hazitaumbwa isipokuwa siku hiyo ya kiyama li anna khalqahuma qabla dhalika abathun sabu kuumbwa pepo na moto kabla ya siku ya kiyama ni mchezo haina faida wa wanafuata akili zao haithu innahuma tabqayani muddatan tawila duna an yuntafa duna an yantafi'a biljannati ahadun wanasema zikiumbwa sasa hivi zitabakia muda mrefu bila kupata manufaa yoyote kwa pepo wa duna an yatadarrara binnari ahadun na bila kupata madhara yoyote kwa huo moto fadhalika qaulun batil Sheikh al-Abbas hiyo ni kauli ya batil wayadullu libutlanihi wujuhun dalili ya kwamba kauli hiyo ni batil kuna njia nyingi alawwal ma jaa fil ayat wal ahadith adallati ala khalqihima wa wujudihima qabla al-yawm al-qiyama aya zilizokuja na hadithi zinazofahamisha kuumbwa kwa pepo na moto na uwepo wa, mamu, wa vitu hivyo viwili kabla ya siku ya kiyama wa min dhalika ma taqaddama qariban katika dalili hizo za aya na hadithi ni hizo zilizotangulia karibu zinafahamisha kwamba pepo na moto tayari zimeumbwa na vipo vitu hivyo hiyo ni mosi athani anna wujuda aljannati fihi taghribu targhibun biha wa tashwiqun ilaiha kuwepo kwa pepo kunapendekesha mtu kuingia peponi na kuwa na shauku ya pepo وجود الجنة فيه تغريب بها وتشويق إليها ule uwepo wa pepo unamaanisha kupendekesha watu na hiyo pepo na watu kuwa na shauku na pepo hiyo wa wujuda nari fihi tahdhiru minha wa tahwif na uwepo wa moto huu pia inafahamisha tahdhir kutahadhari na moto huo na kutishika na moto huo watu wanatishika kwamba moto upo الثالث njia pili annahu qad jaa fi nusus alkitabi wasunna ma yadullu ala husuli lintifa binaim aljanna qabla يوم القيامه zilizokuja katika nususi za Qur'ani na hadithi inafahamisha kupatikana manufaa kwa starehe za peponi kabla ya siku ya kiyama kuna kupatikana manufaa ya starehe hizo wama yadullu ala tadharruri bi'adhabin nar kabla yaumil qiyama pia zinafahamisha kupatikana madhara kwa adhabu ya moto kabla ya siku ya kiyama madhara yapo qala Allahu azza wa jalla fi ali fir'aun annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya Allah subhanahu wa ta'ala akimuelezea Firaun na jamaa zake kwamba wanaadhibiwa katika makaburi yao annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya moto ambao wanaadhibiwa nao asubuhi na jioni wa yauma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab na siku itakaposimama kiyama malaika wataambiwa waingizeni jamaa wa firauna na firauna mwenyewe katika adhabu ngumu فالآية تدل على أنهم يعذبون في النار وهم في قبورهم kwa hiyo aya hiyo inafahamisha kwamba Firaun na jamaa zake wanaadhibiwa motoni na hali wako katika makaburi yao wa idha hasala alba'thu intaqalu ila adhabin ashadda watakapofufuliwa watagura kwenda kwenye adhabu kali zaidi kwenye adhabu kali zaidi zaidi ya adhabu hiyo ya makaburi ya kaburini watakwenda katika adhabu kali zaidi wa yauma taqumu saa أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأما الجنة فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعشي تسرح من الجنة حيث شاءت أما بيبو imekuja حديثي كما roho شهداء shuhada مشاهدي ziko katika matumbo ya ndege wa kijani laha kanadilu muallaqatun bil arshi kuna kanadil zimetungikwa juu ya arshi tasrahu min jannati haithu sha'at roho hizo zinatembea peponi popote zinapotaka thumma tawi ila tilka alqanadil kisha zinashuka kwenye taa hizo kanadili hizo alhadith rawahu muslim an abdullah ibn masudin رضي الله عنه وروى الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ثم يرجعه الله تبارك وتعالى ila jasadihi yauma yab'athuhu roho za mu'min roho ya mu'min tairun ni ndege itakuwa ni ndege yu'allaqu fi shajaril janna hutundikwa katika mti wa peponi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala airejeshe katika mwili wake yauma yab'athuhu siku atakayomfufua وهو حديث صحيح في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنة الإمام الشافعي الإمام مالك إمام مجنن الإمام أحمد روى الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك وتاتو كتكم إمام وسنة وميبوكي حديثه قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun msiwadhanie wale waliouawa katika kupigania dini ya Allah msiwadhanie wamekufa bali wako hai inda rabbihim yurzaqun wanaruzikiwa kwa Mola wao kwa hadithi hizi zote na aya za Allah subhanahu wa ta'ala zathibitisha kwamba hao wako peponi pepo imeumbwa na pia wale alu firauna na wengineo wako motoni, moto umeshaumbwa na pepo na moto vipo. نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين